Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. A Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en la redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977 esports.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit arroba esports97nit en el qual, en el dia d'avui, la pregunta que vos fem és també clara, senzilla, directa. L'IM sembla decidit a fitxar i, per tant, vos eh, preguntem per a vosaltres qui seria el la posició prioritària per a reforçar al desembre. Vos repetim la pregunta, arroba esports 97 nit. L'IM sembla decidit a reforçar l'equip en desembre. Per a vosaltres, quina seria la posició prioritària a reforçar en el mes del desembre? El ben cert és que podem parar-se en aquestes coses i un feia esta reflexió esta vesprada preparant el programa gracias a la victoria de Balaïdos. Miren, la victòria de Balaïdos probablement no tanca cap ferida, però no les ha obri més. Que el moment en les que estaven, o en el que estaven les ferides del València, que no s'obriguen més, ja és una bona notícia. Allunya dubtes? No. Jo crec que en general continuaven el mateix malestar i els mateixos dubtes al voltant tant de la figura del València com del rendiment de l'equip. I ahí queden englobats els futbolistes. Però també és cert que una derrota a Balaïdos estaria propiciant-nos una setmana total i absolutament diferent a esta. En este any en el que tenim euro, al final de la temporada, la realitat és que el València Club de Futbol se veu obligat, al igual que la resta d'equips de la Lliga, a fer tres parons entre agost, que arranca la temporada, i novembre, que és este últim paró en el qual ja queda decidit amb la disputa de la repesca quines són les 24 seleccions que van a Europa. De les, dels dos primers parons, el València és que trasquilat. Serà el primer paró després d'empatar a 0 a 1 perdó, contra el Deportivo de la Coruña en Mestalla fent un dolent partit i se n'anà al següent paró després de que li tocaren la cara ben tocada en Sant Mamés perdent 3 a 1 contra l'equip d'Ernesto Valverde. La pinta que tenia no era massa bona de cara al tercer paró, sobretot i fonamentalment després de Gante està clar que entre Gante i Vigo hi ha alguna cosa més que molts quilòmetres. Entre Gante i Vigo per al València hi ha la possibilitat de poder parar-se i respirar, o si més no, de poder haver tingut una tormenta constant i contínua en estos dies. No és així i podem recrear-se en alguns noms de mercat que van apareguent, ara vos els contarem, podem recrear-se en, eh, com vos deia abans, la situació d'un València Club de Futbol que sembla va ser reforçat pel seu propietari al mes de desembre, parlarem també d'aquesta situació, també de la possibilitat d'aquesta ampliació de capital que proposa Meriton en el València, tot això, tot això, ara mateix no estaria sobre la taula, o almenys en primera línia de foc, si el València no haguera tret el resultat de Balaïdos. Per això dic que per molt que alguns diguen que no confien en l'equip, que lo de Balaidos és un fogonazo, que tenen que veure-ho en el temps, i jo en això sí que coincideix que en ells, la realitat és que un resultat, en un resultat perdó, dolent en Vigo haguera encès la traca i la metxa i que per molt que diguin, este resultat li dota a l'equip i al club d'una tranquil·litat que possiblement estaria millorant si el València haguera copiat la desfeta de Bèlgica a l'estadi del Celta. 11 i 36. Com el dia? Pues vos ho resumim, com sempre, en 5 fotos. Jaume Domènech reivindica el porter d'Almenara. Creu que amb el treball que està realitzant s'ha guanyat la titularitat en el València Club de Futbol. Yo creo que con mi trabajo me, me he ganado ser portero del Valencia y ya te digo que para mí es, es, es lo más importante. Y bueno, yo voy a trabajar para que la competencia en el equipo esté, para que la portería crezca y claro, por supuesto, para jugar. Pero siempre hay que respetar las decisiones del técnico un colp d'autoritat. Així l'ha definit el porter valencianista la victòria aconseguida en una cancha complicada com és la de Balaidos. Y sabíamos que, que teníamos una buena, una, una buena oportunidad en, en un campo difícil de, de dar un golpe encima de la mesa y bueno, demostramos compromiso y que somos un, un equipo con potencial para, para ganar en cualquier campo. Carrizo en estiu, així, Carrillo en estiu, perdó, així ho confirma el diari portuguès a bola que apunta al portuguès com a pròxim futbolista de l'equip de Mestalla este estiu perquè acaba contracte en l'Sporting de Lisboa. Cuero ya es del Levante, El colombiano Mauricio Cuero ya es futbolista nota fins el 2020. El pagará por per l'adquisició a Banfield més de 3 milions d'euros. Que Bèlgica no talla la ratxa. València Bàsquet ja es troba al país centroeuropeu per al jugar demà frente del Charleroi buscant un ple de victòries. De guanyar demà abastaria el 10 de 10. Les 11 de la nit i 36 minuts. Vos recorde la pregunta en el dia d'avui en l'arroba esports en 97 nit. Arroba esports 97 nit és el nostre Twitter i la pregunta que vos fem és l'IM sembla decidit a reforçar l'equip en desembre per a vosaltres quin és o quina és la posició prioritària a reforçar us recordo la pregunta l'IM sembla decidit a reforçar l'equip en desembre quina és per a vosaltres la posició prioritària a reforçar 11 i 38 de la nit fem un altre camí de seguida ja estem per a parar-li tot el que dona de si la tornada de l'equip amb un prou millor ambient després de la victòria de Balaidos a Paterra. Tot això i moltes coses més fins a una de la matinada. Esports en valencià en la 97.7 ràdio en Esports 97 nit. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos Llevamos tu yo más lejos. <laughs> Blas. Estoy dormido, Epi. Ya, pero es que este viernes 20 de noviembre los de Ford van a hacer su día sin IVA. ¿Mm? No pagas IVA ni al comprar un coche ni en las operaciones de taller, Blas. Muy bien, hasta mañana, Epi. Lo llaman el Blue Friday de Ford y no van a cerrar a mediodía porque es su día sin IVA. Rima y todo, Blas. Parece como si trabajases en Ford, Epi. No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales Levante, Levante Televisión y la 97.7 Radio. Con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Segundo concurso de cortadores Portadores de Jamón Ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la Plaza Interior del Centro Comercial. ¡Te esperamos! Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA, O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, www www.proaocasión.com Proaocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Este miércoles, Superbásquet en la 97.7 Radio. A ver, Oscar, juegan cinco jugadores: base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Bueno, pero. Cuatro cuartos de diez minutos. Vale, pero. Eh, Posesiones de 24 segundos. ¿Estás apuntando todo? Sí, lo apunto, lo apunto. Y esto que eh, te comentaba yo antes, ¿esto es fuera de juego? Oscar. Madre mía, qué pareja. Quinta jornada de la Liga Eurocup. Charleroi Valencia Basket. Vive el partido con la coordinación de Oscar Pellicer, la narración de Juan Marrón Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles, desde las 8 y cuarto, Charleroi, Valencia Vázquez. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit, 41 minutos, desde de les 11 y mitja y fins a de la matinada Esports 97 nit en la 97 de Ràdio si Folgado no hem desmuntat el xiringuito en un moment donat sí, sí, ja, ja veig a, a Jorge Méndez sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ja el veig que vas a Folgado, bona nit què tal? que estàs mirant? No, no. és un cadre de traspassos de Jorge Méndez trobes el paregut a Méndez eh? trobes el paregut sí? sí bueno, pues eh, ara me diràs aquí. Vale. Eh, crec que ja sé per on vas. Eh, no, crec que no. No, no, no, val, val, val perfecte. No, no, no. Escolta, eh, mm, deia en un principi que se dirà el que se voldrà. Se podrà tindre més o menys confiança en la victòria de Balaïdos i en que pugui tindre més o menys continuïtat, però és innegable que aquesta victòria ha sigut absolutament balsàmica i que en la tornada d'avui als entrenaments i en el que està visquent el València en estos dies posteriors a Balaïdos no té absolutament res que veure cas de que el València haguera pegat una palmatura important en l'estadi del Celta. Eh, pot respirar molt més i que, eh, tot i que encara en el temps tindrà que dir què és el que va passar a Balaïdos, si és un punt eh, aïllat o si hi ha una continuïtat d'aquesta victòria el ben cert és que a hores d'ara podem estar parlant de en Jaume Domènech de noms porteria, de porteria, valència, sí. porteria, eh, mm. -hmm. perquè no estem en una crisi que haurà ha obert encara més les ferides és cert que la victòria de Balaidos no, ten, no tanca cap ferida però no és hauria més, que en el moment en què estava ensagrant ja era prou important. Sí, i a més probablement avui hi ha hagut una roda de, de premsa per a Jaume Domènech en Paterra, Manolo, perquè afortunadament se va guanyar el, el dissabte al estadio de balaídos probablemente de no haber eh, esa victoria o de no haberse producido aquesta victoria esta semana no hagueren tingut ninguna conferencia de prensa en las instalaciones de Paterna, aprovechan también que la Lliga el següent cap de semana para a de de compromisos internacionales pero sí, efectivamente eh, la victoria efectivamente ha, ha de un efecto balsámico en la en la plantilla, tenint en compte el que eh, havia ocorregut abans, i se partit davant l'Atlètic de Madrid, el posterior independentment de la golejada final davant el, davant el Llevant, i ja la imatge ridícula que l'equip va oferir a, Gent. A partir d'ahí arriba el miracle de, de Balaïdos, el miracle de, de golejar al, al Celta de Vigo, i veurem, Manolo, el que passa que encara haurem d'esperar eh, 15 dies per a veure si hi ha una milloria o si el València torna a, a protagonitzar ah. aquesta temporada de dents de, de serra, de carrusel, d'amunt i avall, de muntanya russa, que és el que ve fent al llarg de la, de la present temporada. Però com... bueno, sí, ha sigut balsàmica, efectivament, aquesta victòria balaïda. En efecte, com dèiem, no tanca cap ferida, però no les obri més que el sí. moment en, el que, en el que estaven ja era suficientment perillosa esta situació. Bueno, avui tornada al treball, tranquil·lament en Paterna, Salva, eh, la, la nota més destacada, la dada més destacada, és la incorporació, sembla que ja de manera definitiva, al grup del turicià Aymen Abdenur, com a home que tranquil·lament ja pot començar a preparar la seva posada a punt, però jo crec que tornar el dissabte no este que ve sinó el següent davant la Unió Deportiva Las Palmas a les de Güemes, Mestalla un dissabte. Sí, volem que és el que fan uno al final, però efectivament estarà recuperat aïment Abdenur que ha tornat avui al treball amb el grup Manolo, pues, eh, vora 45 dies després que va caure lesionat a Lió davant l'Olimpíc aquell trencament eh, muscular que en un primer moment no semblava tan, tan greu però que finalment pues, eh, ha deixat cau durant vora 45 dies al central eh, de Tunísia. Així que Abdenur mm, regressarà quan torna la Lliga davant la Unió Deportiva Las Palmas o no, és una decisió de, de Nuno, veurem si eh, tracta també Nuno de donar certa estabilitat i certa regularitat a la seva parcel·la central, amb Mustafi i amb Abdenur, que en principi estan cridats a ser la parella de centres titulars en el València, però que aquestes coses eh, rares que va fer Nuno en l'inici de, <laughs> de temporada, va començar a alternar eh, centrals, li va donar descans a Abdenur, li va donar descans a Mustafi, va aparèixer Bezo, posteriorment va aparèixer Darlan Santos, ara va caure eh, lesionat eh, Abdenur, veurem si també ja de forma definitiva es deixa d'experiments i la seva parella entre els titulars pues, a partir del dia en el que València xoque davant la Unió Deportiva Las Palmas pues, és la integrada per Mustafi i Abdenur. Abdenur estarà, altra uh mhm. -huh. cosa la decisió que prenga, que prenga Nuno. Eh, igual, Nuno eh, vol deixar-li un últim partit davant de la Unió Deportiva Las Palmas a Bezo, sabedor que Las Palmas tampoc té una davantera massa potent i això podria reafirmar una miqueta la moral del futbol futbolista que recordeu salvar es va veure molt afectat en aquest partit de la jornada 2 contra el Deportivo de la Coruña quan sabia ja del fitxatge d'Abdenur i Santos, que vingueren pràcticament en 48 hores, i el relegaven en principi com a quart central, i se dia ell eh, anímicament va notar, va acusar mm. i se colp, i no sé si mm, Nuno a lo millor anímicament pot intentar bueno, deixar-li un partit més eh, també guanya una miqueta més de temps encara a Abdenur i Bezo d'esta manera se va rodant. No està Nuno Manolo per a donar oportunitats a futbolistes que ell no considera eh, titulars, tenint en compte que independentment de que el València va guanyar eh, una 5 Balaïdos, la necessitat del, de l'equip és la de eh, doblegar altra volta i de tornar a vencer el Mestalla davant la Unió Deportiva Las Palmas i a partir d'ahir Manolo afrontar un tram de, de calendari eh, important, ja que haurà de buscar aquesta classificació per a vuitets de final a Rússia davant el Zenit, posteriorment en la Champions juga davant l'Olímpic de de lío, i a més el Valencia Manolo va a afrontar Isides delicades con la del Sánchez eh, Pizjuán del 29 de novembre Villarreal al Madrigal el 30 de desembre posteriorment, visita del Barça a Mestalla, visita del Madrid, és a dir, ja tram dur important de... Jacobesa atraca el De calendari, i si ell considera que ha és esa seu central titular, jo crec que davant les Palmes estarà i que crec que va deixar-se d'experimentar de, en en defensa, però bueno, és cert que Nuno continua fent, fent canvis. Bueno, eh, això pel que fa a Abdenur, l'altre tocat era Figurilla, havíem dit que els metges sí. li havien dit que, que cap a València, que no hi havia res que fer perquè la dolència era evident i per tant eh, l'Algeria ja este matí ja mm. torna cap a, cap a la nostra ciutat Sí, ja contarem Manolo des de diumenge que el cos mèdic de la selecció d'Algeria ja havia dit que Fegulí efectivament no podia eh, disputar això dos amistosos i que a partir d'ahir pues, el dissaben eh, lliure, que no calia que viatjara cap a la concentració, que no calia que es quedara concentrat i que tornarà a recuperar-se d'aquesta fascitis plantar en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Així que, Manolo, pues, eh, Fegulí ha arribat a la ciutat esportiva al voltant de la una del migdia d'este dimarts. Tenia permís del del club i a partir d'ara Manolo pues, va treballar un ritme eh, inferior a la resta per a tractar de superar aquesta fasciopatia uh mhm. -huh. plantar en el peu esquerre que li provoca aquest valor tan intens. Noms dels quals tenim que parlar, Salva. Eh, el primer d'ells, Joel, no compta per a res, eh, ha sigut el suplent del suplent del mm-hmm, suplent uh mm-hmm. -huh. del suplent, eh, eh, tots han passat per davant d'ell, passat per davant d'ell Matthew Ryan, passat per davant d'ell Diego Alves, passat per davant d'ell Jaume Domènech, aquí ara sentirem. Eh, este estiu, una de les possibilitats era una eixida. De fet, recorde que el València estigui a punt de eh, sí. neutralitzar, o de, perdó, eh, realitzar l'eixida de Joel al Rayo Vallecano, precisament eh, va ser no fer l'eixida de Joel al Rayo i a les 48 hores se va, se va assabentar el València de la lesió de, de Matthew Ryan. Eh, per tant, és cert que el València se li generava un overbooking de porters perquè no havia Joel, però per altra banda almenys tenia eh, a Jaume Domènech i a un porter de primera divisió com era Joel en principi, que havia jugat partits per afrontar esa situació. La situació és que han passat els partits, que Jaume Domènech és el titular indiscutible a l'hores d'ara, diria que per damunt inclús de Matthew Ryan, que era l'home que estava jugant quan se lesionà, mm. eh, i a hores d'ara a Llores se l'abri una altra volta a la porta del Rayo, perquè Toño es va lesionar el partit del passat dissabte, si no recorde malament. Eh, avui s'ha confirmat el trencament del lligament encreuat del seu genoll, el qual l'aparta un mínim de 5-6 mesos dels terrenys de joc, ahir el Rayo podria fitxar un porter, Salva, i lògicament torna a eixir el nom que ja sonava aquest estiu, el de Joel. Sí, Joel Manolo, que bueno, quan uno va tindre que decidir en quant a la identitat del tercer porter de la, de la plantilla, va decantar-se per Jaume Domènech, va decidir en un primer moment que Joel Isquera cedit en el mercat del, de l'estiu, volia quedar-se amb Ryan i amb Jaume Domènech, al final la lesió de Ryan va impedir que això se portara a a terme. De fet, eh, Joel finalment també va ingressar en la llista per a la Lliga de Campions. Allí estaven presents porters, eh, Ryan, Jaume i Joel, però la intenció de Nuno ja haver-lo eh, cedit en el mercat de l'estiu. No va poder ser i a hores d'ara, Manolo, com ja intuïem, com ja intuïem, i ja s'ha contat també en esta sintonia, uh mhm. -huh. el València estava buscant-li a en el mercat de l'hivern a Joel, i la novetat és que podria haver trobat equip, perquè se va lesionar Toño, porter del Rayo Vallecano, en aquest compromís que este passa cada setmana el Rayo va disputar davant el Granada, el mateix futbolista avui en el seu compte personal de Twitter pues ha fet públic que patís trencament del lligament creuat anterior del xenoll esquerre, que haurà d'estar de baix baixa entre 6 i 8 mesos i a partir d'ahir a Madrid Manolo pues, eh, ha transcendit que el Rayo podria estar interessat en eh, Joel com ha cedit per a que acabar la temporada en el conjunt de Vallecas. Sida interessant per a Joel, porteria d'un equip de primera divisió, a més aniria amb estatus de porter eh, titular en la formació de, de Paco Gémez, i Sida també profitosa per al València, que ja ha volia traure al futbolista en el mercat de l'estiu i que hores d'ara també treballava per a trobar-li acomodo en el mercat del, de l'hivern i a partir d'ahir, pues, en les pròximes hores, eh, Manolo, probablement Joel podria abandonar la plantilla del València, una de les eh, nòvies importants, un dels eh, conjunts en els que podria recalar després de la lesió del seu porter titular com és Toño, és el Rayo Vallecano. Pues eh, se torna a obrir esa puerta apretada del equip Vallecano eh, per al eh, porter del València Club de Futbol. Ja el tenen dels que se parla avui i que se vincula amb el València Club de mm. Futbol. De fet, la pregunta avui va per ahir, per la possibilitat que el València fitxe, però este no seria per a hivern, seria per a estiu, perquè arribaria de baix. Avui, a bola, el diari portuguès torna a parlar de Carrillo, del peruà de l'Esport de Lisboa, a hores d'ara, això sí, apartat per no voler renovar el seu contracte. Sí, ja se parla de André Carrillo des de fa mesos a, a Portugal, Manolo, i el fet de que la informació la dona avui altra volta el diari Abola, mitjà de comunicació que en Portugal manté una molt bona relació amb Jorge Méndez, és molt significatiu. Així ja ho hem contat un parell de voltes. Méndez controla diferents mitjans de comunicació, a Portugal controla o té bona relació, més que controla, té bona relació, influís en alguna de les informacions que eh, publiquen els companys de, de Abola, Diferents informacions relatives al València les ha donat a Portugal eh, a Bola abans de que transcendiren en mitjans de comunicació nacionals o mhm. valencians, mm -hmm. i per tant, Manolo, molt significatiu que a Bola avui insistisca en l'interès d'André Carrillo, futbolista de l'Sporting de Lisboa, en el València Club de Futbol. No és la primera vegada, se parla de que la seva arribada se produiria al pròxim mercat, en el pròxim mercat de l'estiu, que seria cost zero, perquè finalitza contracte el pròxim 30 de juny de 2016 i no vol renovar. De fet, bueno, pues està manté aquest conflicte que acabes de, de recordar amb el conjunt portuguès perquè no vol renovar i ha sigut apartat en un parell d'ocasions de l'equip i a partir d'ahí pues, eh, André Carrillo mm, se insistís des de Portugal en que arribaria al València futbolista que juga, ojo, per banda dreta la mateixa zona per la que se desenrolla Sofian Fegulí, que encara no ha renovat amb el València, i des del primer dia recordaràs que vincularem este futbolista a la possible eixida de Fegulí, sempre que no renovara. De moment Fegulí no renova, el club no deixa de filtrar que està a punt, que està a Al València li resten 51 dies per a que Fegulí siga <clears throat> lliure d'anar a firmar en qui vulgui. Sí. 51 dies, no li queda més, ni una més ni una menys. I molt significatiu que continua sonant el nom d'Andrés Carrillo, que juga internacional per Perú i que juga en la mateixa zona que Sofian, que Sofian Feuli. Bueno, doncs pues 11 i 54, això són els noms del dia. Altre nom del dia, perquè ha xerrat el dia d'avui, és Jaume Domènech, el porter de València, que és el que ha dit el porter de Almenara Folgado. Bueno, pues sí, eh, Jaume Domènech, que s'ha referit a que lo que va ocórrer a l'estadi Balaïdos i davant del Celta de Vigo significa que la plantilla tenía un compromiso y va a demostrar que está capacitada para vencer en cualquier campo importante. Y sabíamos que, teníamos una buena oportunidad en, un campo difícil de, dar un golpe encima de la mesa y bueno, demostramos compromiso y que somos un, equipo con potencial para, ganar en cualquier campo. No hemos, eh, pues a lo mejor no nos han salido las cosas tan bien, pero bueno, para eso está eh, la reflexión, el, el acertar eh, los errores, cambiarlos, corregir. Y bueno, yo creo que que el equipo lo, demostró el sábado y bueno, esa es la actitud que tenemos que, que seguir. Yaume, parlant del compromiso que va a existir por parte de la plantilla Balaidos. Yaume parlant de la situación Negredo, ojo porque entre líneas Reconeix que hi ha jaleo. Correcte. Nosotros eh, somos un grupo de casi 40 personas trabajando todos los días y siempre hay, hay disputas entre, entre algunos, eh, roces, pero bueno, eh, yo creo que todo está en, normalidad y, bueno, hay que, hay que seguir trabajando para el equipo, que, es lo importante. Bueno, pues el equipo es lo importante, pero pues efectivamente ha ocurrido algo entre personal, entre Nuno y Negredo. yaume. parlant de la porteria, si torna Alves què va passar, eh, si se recupera Ryan seria Xus, que Ryan recupera la titularitat, si només Xus seria que ell jugara com a, com a porter titular, Jaume. Ja, Yo creo que con mi trabajo me, he ganado ser portero del Valencia y ya te digo que para mí es, lo más importante. Y bueno, yo voy a trabajar para, que la competencia en el equipo esté, para que la portería crezca y claro, por supuesto, para jugar. Pero siempre hay que respetar las decisiones del técnico. Eh, mi reto, y es que está en mi mente desde hace mucho tiempo, es mejorar día a día. A mí me gusta eh, entrenar al máximo cada día y, sentirme que mejoro, que progreso cada día y eso es, es así, no me pongo ningún límite ni ninguna meta, o sea, mejorar cada día y, ayudar al equipo siempre, siempre esas son mis metas Bueno, pues eso es lo que diu Jaume Domènech, el equipo equipo a entrenar en Paterna, a continuar preparando Y repasando conceptes, que es el, que, el millor que puedo tener en estos días de paro Sí, dimecres, dijous i divendres viernes un uno a Paterna, cada de semana festiu. Mhm. Bueno, Folgado, el llevant ja té el Mauricio Cuero, el eh, colombiano que estaba en Banfield, signa fins al 2020, se paguen més de 3 milions d'euros. Sí, 3,5 milions eh, d'euros, el que li ha costat el futbolista colombià al llevant Unió Esportiva, Mauricio Cuero, que jugarà en el conjunt Granota fins el 20 de juny de 2020. A la fi, el club Granota i Banfield han arribat a última hora d'avui del dilluns a un acord per al traspàs del futbolista colombià, Manolo, i este matí el llevant ja ha fet oficial la incorporació del jugador que serà el primer, el primer reforç de l'hivern del conjunt eh, Granota en esta temporada 2015-2016. Mauricio Cuero, colombià, va formar-se en les categories inferiors de la equidad va arribar de seguida al primer equip, amb el que va disputar un total de 35 partits entre la primera divisió de Colòmbia, copes racionals, torneig, eh, tornejos internacionals, en els que va fer eh, gols, moment en el que posteriorment va ser eh, traslladat cap a Banfield, mm, el llevant ha estat setmanes d'intenses negociacions eh, amb este futbolista i al final pues, ha aconseguit el que volia que este extrem colombià internacional siga futbolista de la plantilla Granota. Haurà de passar la revisió mèdica pertinent. Una volta la supere, de totes totes serà jugador del conjunt Granota. Perfecte, doncs pues, és eh, el nou futbolista, la nova incorporació del conjunt Granota. Ve de Banfield, és colombià, li diuen Mauricio Cuero, i signa fins al 2020 més de 3 milions d'euros la xifra que paga el llevant d'una Esportiva per l'adquisició d'este eh, futbolista. I demà tenim partit entre el Xarreroa i el València Bàsquet. Abans de eh, començar i sentir a Juanma Romero, ens ha deixat gravada una entrevista amb el capi de València Bàsquet, amb Rafa Martínez. Bueno, Rafa, buenas. Eh, llegamos al quinto partido del Eurocup, último de la, primera vuelta. Intención a ver si se puede, ¿no? Mantener el, pleno y cerrar esta primera vuelta en el Eurocup, que por un lado, bueno, aseguraría un poquito más el, primer puesto, ¿no? Sí, está claro que todos los partidos en fuera en Europa son complicados, ¿no? Y nada, pues a seguir eh, sumando todo lo que sea ganar, como siempre he dicho, de confianza, ¿no? no será fácil. Ellos tendrán muchas ganas de ganar un partido porque aún no se han estrenado y más aquí delante su público y será un partido complicado. Sí, porque ellos, aunque no hayan ganado todavía, siempre en Europa se sabe que es muy complicado ganar como, como visitante y ellos, lógicamente, van a dar eh, el todo, ¿no? Mañana. Sí, como he dicho, pues eh, ellos eh, pues aún no, han conseguido ganar ningún partido. jugarán un partido muy importante aquí en casa, ¿no? Para, para rehacerse y coger una dinámica positiva. Tienen muy buenos jugadores, ¿no? En la plantilla y bueno, o sea, un equipo peligroso. El equipo llega bien, ¿no? Después de la importante victoria el domingo en casa. Sí, la verdad que después de ganar en, victoria, Vitoria, pues eh, hemos dado un pasito más adelante, que queda mucha liga, muchas cosas para mejorar, pero mejor ganando, ¿no? Y sobre todo en casa. Y bueno, ahora tenemos las bajas de Boyan y Sato y y nada, pues otros jugadores tendrán la oportunidad de jugar y de, demostrar que, pueden jugar minutos. ¿Qué, tal Diot estos días que has podido entrenar con él y que, bueno, está con vosotros ya? Bien, muchas ganas, un gran jugador ya lo sabemos y, pues que poco a poco irá entrando e intentará pues eh, que crezcamos un poco más como equipo. Y ya la última, Rafa, eh, tú bien, ¿no? has comenzado bien eh, el año, intentar seguir dando el máximo para ayudar sobre todo al equipo. Sí, sobre todo eso, ¿no? todo lo que se ayuda al equipo en todos los aspectos del juego, pues en medio sea, ¿no? Esto es un juego colectivo y, equipo y sin los demás pues no, no se consigue nada. Gracias, suerte. l'entrevista amb el cap amb Rafa Martínez que ha fet el nostre company, Juanma Romero. Hola, Romero, bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Quin tal temps teniu en Bèlgica, com us ha rebut la capital centroeuropea? Pues en 10 graus, més fred, evidentment, eh, que, que a València. Afortunadament no plou, perquè el cap de setmana sí que ha plogut i, i massa sí, a, a Bèlgica quica, però ara afortunadament no, no plou, i la temperatura bona i sobretot bones sensacions no? de, cara, de cara al partit de demà de, del València Bàsquet. Bueno, eh, un partit en el qual eh, tenim eh, alguna baixa més de les esperades, però que bueno, eh, no sembla que vagin a passar-li massa factura a l'equip de Pedro Martínez. Sí, evidentemente, 11 jugadores son los que han viajado en la expedición taronja. Eh, recordem que la gran novedad, en cap dubte, en expedición de Valencia Básquet es la del francés Antoine Diot, que recordemos se va a lesionar el pasado 1 de septiembre en la concentración de la selección francesa y va a obligar a Valencia Básquet al su momento a incorporar a John Stefanson. El jugador francés ya la semana pasada va a comenzar a entrenar al grupo y como ya avanzaba el propio Pedro Martínez, Ana va a ser la gran novedad en el Valencia Bàsquet de cara a a este partit. Per contra, s'han quedat en València Bojan Dublevich, que arrossega una tendinitis al seu turmell i també s'ha quedat a València Romain Sató amb un colp en el seu colze dret. Eh, L'Otato sembla que no és greu i s'espera de fet que el diumenge puga ajudar en el partit de, davant el Bilbao, però lo de Dublevich ara mateix se pot considerar com un dubte seriós inclòs per al partit del eh, pròxim cap de setmana en, en Lliga. Està clar. Bueno, pues eh, eh, demà València Bàsquet, Juama, que el que va a buscar és eh, eh, continuar amb el ple de victòries, buscar el 10 de 10. Efectivament, eh, per un costat eh, recordem que és l'última jornada ja de la primera volta, eh, València Bàsquet que porta una immaculada ratxa en l'esta Eurocup amb quatre victòries en quatre partits, demà Mazo les podria assegurar un poc més que ja la té virtual la seva presència en la següent fase d'Europa, sinó també el fet de consolidar el seu lideratge al, al grup. S'enfronta un rival el Charleroi que justamente es la parte totalmente oposada, ...cero victorias, cuatro derrotes, ...es de ver que ha jugado tres partidos... ...fuera de, del su el, el se va jugar el, el ...pero però el Valencia es favorito... favorit i demà la l'opció per un cop de continuar amb aquesta ratxa de 10 partits eh, i aconseguir 10 victòries i per altre assegurar aquesta primera plaça del grup i les bones sensacions que està donant l'equip de, de Pedro Martínez. Bueno, eh, a més a més, eh, Juanma, tenim que parlar d'un fet eh, que pot eh, pertocar-li a València Bàsquet en el futur. Eh, S'ha donat a conèixer la Eurolliga de la temporada vinent, eh, de la 2016-2017, i ahir eh, se redueix el número d'equips i també torna a tindre-ho molt complicat València Bàsquet per estar en aquesta competició. Sí, podem dir que de primera se queda fora perquè la reducció dels 24 equips que actualment estan participant de l'Euroliga se va reduir a, a 16, en la qual cosa els equips espanyols també ven reduir a la seva participació que en un principi va estar conformada per el Real Madrid, el Barcelona, y el Laboral Cucha de Vitoria. incluso el Unicaja de Málaga, es fuera. fuera, tan la única opción que tendría Valencia Vázquez de poder jugar la Euroliga eh, de cara a la pròxima temporada ja seria guanyant l'Eurocup, el campió de l'Eurocup encara té opció directa de poder jugar l'Eurolliga i encara, això sí, la competició europea no ha definit el seu format, però no es descarta el poder fer eliminatòries prèvies on el quart equip de la Lliga Espanyola, el quart classificat, eh, podria jugar les eliminatòries i accedir a una Eurolliga que, a més, disputaria segur 30 jornades, en la qual cosa complica el calendari, sobretot a la Lliga ACB, a la Lliga Espanyola, però la notícia és que d'aixos equips seleccionats 6 per l'Eurolliga no estaria el València Bàsquet, que de moment estaria al marge de lo que seria la millor lliga europea de, de clubs. Eh, hi ha coses que continuen sent incomprensibles. Des de les 8 i mig al partit, demà des de les 8 i quart, te sentim així en la 97.7 Ràdio. Romero, gràcies. Adeu, bona nit, Manolo. A nostre company Juanma Romero, 12 i 4. Entrem en el terreny de debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i 5 minuts comença el temps de, el temps de debat de tertúlia d'anàlisi a CIA Esports 90 Sent dia tenim eh, reunits els contertulis d'esta nit eh, així eh, els eh, nostres eh, companys eh, per ordre d'arribada per rigorós ordre d'arribada en este cas el company periodista Àlex Pla. Hola, Pla, què tal? Molt bona nit. Com estàs? Molt bé, de categoria. En sí, forma. se te veu un millor, perquè Estic molt dia forma, Com l'equip. Estaves correcte, estaves en un refredat <laughs> que donava por acostar-se a tu, però has de veure, a més de veure, la, la cara de un més fresc i ah, tot, estàs? Tinc, tinc una vitalitat tremenda. Fantàstic, de lo que, de, de lo que m'alegre, també. Eh, esto també per així, Pablo Leiva. Hola, Leiva, què tal? Bona nit. Què tal? Buenas noches. Eh, mm, hauràs de dir alguna cosa, vull dir, primer partit que no vence tota la temporada i guanya València 1-5 ah, ja, fer el partit. Ja no estic el dissabte de comentarista Pablo Leiva, que tenia compromisos personals, i, bueno, pues anem a gol, tal y igual, perquè, pam, 1-5. Ja te un mensatge, dije, a ver si el gafe voy a ser jo. Y además, justo tres días antes dije algo de Alcácer y, se casca un partidazo. Pero, <laughs> partido, manual. Entonces, sí, sí, lo he visto. Lo vi al final, al día siguiente. y, bueno, igual soy gafe, Manolo. Yo no sé qué, le voy a hacer. Eso es lo que le di a, Paco Camps, al presidente de la Chanita, que cuando nada me estalla el equipo siempre perdía. Ai, mare. Veure, sí. <laughs> Gafarró? Sí. Gafarró? Sí, sí. Ai, tal qual. Mare meva, com està, com està el pati. En lo poc els gusta això als polítics. <laughs> Afegim la tercera pata d'esta tertúlia amb Manu Badenés. Hola, Manu, què tal? Bona nit, què tal? Com està vostè? Molt bé, així, veient-la des de la barrera. Bé, Fantàstic. Eh, jo, abans d'arrencar, vos eh, repetís la pregunta que s'ha fet la nit d'avui al voltant de la informació que signava avui els companys de Super, als que ja que donen bona perquè avui han arribat al número 7.777, que és una fita en un diari important arribar a aquest número d'exemplars, de, per tant, l'enhorabona als companys de Superdeporte, i avui, entre altres coses, que aquest número 7.777 duien una informació al voltant de que ell tenen la confirmació definitiva de que l'IM vol fitxar en desembre per a reforçar el València de Futbol de cara normalment a ficar-se en la carrera per la Champions. Jo el que estic preguntant a la gent és, sabedors que l'IM sembla decidit a fitxar en desembre, quina seria, per a vosaltres, la posició prioritària a reforçar? No me va lo del entrenador, ja sé que està molt... És que està molta gent... El entrenador, ja ho sé que no voleu en uno, ja ho sé. Però jo avui us pregunto per als jugadors. I ja posats, eh, m'agradaria, si és possible, que me digueu una posició. Que està bé que me digueu 5 o 6, però prioritària significa prioritària, prioritat, distinguir entre l'urgent i lo importante, que había Jorge Valdano. Pues el mateix. Eh, si voleu m'enviar més, més. Jo això no doné... Eh, mai talle la llibertat de la gent, però sí fiqueu me una al mes a primera i després, si voleu, les, la resta de, de les altres, que hi ha gent enviant, bueno, eh, autèntics catàlegs de futbolistes per a reposar l'equip en, en desembre. Eh, deia jo, senyors, eh, de cara a arrencar este debat en el dia d'avui, que se podran tindre dubtes, i me consta que n'hi ha dubtes en l'ambient després de la victòria de Balaïdos, eh, sobretot per la continuïtat que puga tindre, per si és una situació puntual o va tindre continuïtat en el futur, això no ho sabem. El que jo sí dic és que es diga el que es diga i passa el que passe, és una evidència que aquesta derrota no tanca cap ferida en el València, però ja no obri més les que hi havien obertes, que de la manera en, les, en la que estaven sagrant ja hauria sigut molt perillós. Una derrota en bala i dos ens haguera plantat en 15 dies absolutament explosius. Per tant, és cert que la victòria és la victòria somniada, és cert que la victòria no allunya dubtes, però també és cert, com deia, que menys mal que ha vingut aquesta victòria perquè estem en un nivell de tensió molt menor del que podríem estar ara mateix vivint després d'haver patit una victòria, una derrota, perdó, en la canxa del Celta. Una derrota que jo trobo que és el que esperava tot el món. Jo reconec ni que... El, ni els més òptims... Bueno, un senyor que aposta que vaig xillar el dia en una web... No, no, eh, que... que el, el futbol és fantàstic perquè és un quinieles... Eh, i si Mos enviaran a nosaltres tuits de la porra a velar-te tots els eh, dies que hi ha partit, pues t'estic dient un fum, no, no sabria contar-los perquè són un fum, no paren d'arribar tuits en, en, en tota la vesprada ningú ha apostat una sí. Ningú. No, Es la primera vuelta que la porras queda deserta. Yo, a pesar de que, como, como has dicho, tenía compromiso, os estaba escuchando y mhm. sí que un 1-4 había por ahí, si no ah, recuerdo mal. Ya había, sí, señor. Sí, pero un 1-5 ya nadie y, no es para menos. Yo, para mí, eh, viendo, viendo el partido después, sí que es cierto que para mí hasta el minuto 45, hasta se eh, cuando llega el mazazo para el Celta antes del descanso, para mí el Celta era demasiado superior, o sea, muy, muy superior para mí. Els primers 45 minuts en la totalitat, per a mi no, per a mi sí, des del moment en el que el València encaixa el gol del Celta, que és un córner... Ter... Crec, sí. que he vist, crec que he vist en, en alevins defendre corners millor que el, que el córner que intenta defensar el València en el gol del Celta. Sí que és cert que entre el gol del Celta i l'execució de la falta de Parejo, ahí el Celta no té oportunitats no, clares... No, no pero sí te embotella dins y no es el típico partido que están viendo con el Valencia de que rebuches y los rebuchos no van ni a esas del del área, quedan ahí y todo a carregar, y a ya ya a carregar Y el Valencia No, de, hecho, sí que es cierto que con el 3-1 el Celta tiene una, que ahí es donde aparece de nuevo Chaume, que, con el, 3-2... Perdona, Pablo, te dice, sé que te estoy tallando mm. disculpa'm. El parecen té moltes lectures, una de las lectures es Yo eh, fui al el símil otro día en, en la columna de Levante Mercantil Valenciano, la primera escena de la pel·lícula Match Point que la pelota toca sí. la cinta de tenis i va rodant cap endamunt i no s'escapa. En, en, en aquests moments en què la pilota... O la última escena de la moneda. Correcto. De hecho, dice las palabras de asusta saber cuántas cosas a lo largo de nuestra vida escapan a la suerte. En efecte. Jo crec que el València en aquest partit ja determina els moments en el qual la piloteta puja cap endamunt sí. i acaba caiguent del costat del València. És a dir, per a mi n'hi ha eh, tres accions fonamentals. Eh, dos d'elles podien dir que en certa... Una és, eh, eh, no té res a veure amb el futbol, que és l'acció en la qual n'hi ha un gol anul·lat al Celta de Iago Aspas i o xiules en la jugada i la deixes continuar o expulses a Javi Fuego i ni expulsa Javi Fuego ni dona el gol del Celta després n'hi ha una situació favorable a València per a mi important que és marcar en el 45 i el 46 eh, ahir sí que el València té a veure perquè eh, hi ha una part que no té a veure el València però sí una part que té a veure que és la definició de Parejo en les faltes magistral mm. i la definició de Paco amb la cintura eh, ballant-li el bimbo al porter i tornant-lo a terra és extraordinària i després hi ha una tercera que sí que té a veure amb el València que és la mà per a mi miraculosa un tuve dies de Jaume en una 3 que era el 2-3 i el Celta es tornava a clavar en el partit però chico, este xicón està beneït és un porter que a mi els primers partits me semblava més espectacular que, que segur, però ara ja comença a intervindre en els moments en els que un porter aplomat salva el seu equip i Jaume ja comença a xafar ser terreny el qual diu molt perquè són realment són pocs partits que duen l'elit Jaume per a, per a la carrera d'un porter però si trau una mà miraculosa no sé d'on i se valor que estava en la bota de Nolito en la línia de gol pam, li l'alcen i per això t'he dit que n'hi ha certs trams en el partido, uns de més sort, de menys, pero sí la, la piloteta acaba siempre diga, del costado del Valencia. Sí. Ya te dice ya hablar. No, no, simplemente es eso. Yo creo que el Valencia hay tramos en los que el Celta es muy superior, pero, pero son de esos partidos en los que para suerte de Nuno y para suerte de, la afición y en general del club, yo creo que afrontar, como bien decías en la intro, eh, los 15 días de parón de selecciones con una nueva derrota habría sido una bomba, esta sí, no, no tanto la de Negredo, esta sí, habría sido una bomba que habría, habría hecho peligrar muchas cosas en el club. Yo trobo que, bueno, <clears throat> en tots els partits sí que n'hi ha xuaes o moments, en tots, no només el, el, dia de, el dia Vigo, que nosaltres han acabat el partit diem, si haguera passat això, haguera canviat tot el partit. Això passa sempre, són els lo que en filosofia diu és contrafactis. Que hubiera passat, sí, entonces ja pots refer tot lo bon i tot el partit. Llevat això, eh, sí que és de veres que pues, el València marca el remat de la primera part i marca en començar la segon part, que això és pràcticament el millor que pot fer per afonar moralment al rival. Eh, en arribar així, jo vos estava sentint que, que estàveu parlant de, de porters. Jo en aquests moments eh, empaquetaria Ryan. Vull dir, jo no sé, l'exotisme este del, del porter australià que jo tampoc sé quin, quin mercat hi ha... Estàs parlant de la defensor sí. número 1 de Ryan, pues, eh? Jo no sé quin, quin, quin mercat hi ha a Austràlia, el, si n'hi ha un forofisme que jo no conec per mm -hmm. de mhm. futbol, que poden vendre moltes camisetes, però en aquest moment, en el brasiler i en Xaume, tu agarres un tercer porter de la pedrera i ja tens tot això cobert. Jo eh... sigo manteniendo, sigo manteniendo ya, eh, perdona que te corte, Y yo la semana pasada, el martes pasado, ya me metí en el fango con unas declaraciones y hoy me voy a meter en otro que sigo manteniendo que Ryan es mejor portero que Chaume que digo Alves. Anda. ¿Eh? <laughs> ¿eh? a, ah, eh, Badenes está agarrando un 5. ¿Estás <laughs> bien, Badenes? <laughs> sí, sí, no, no, escolta, si yo soy yo soy de, de, de épicas De ir lo que no pensa ningún Pero esta vuelta, Pablo se ha pasado 12 i 16. Anem a recuperar-se de la frase de Pablo, sobretot que se recupere, Manu, que veu eh, una miqueta d'aigua, no t'atores, no, atores, no, te, no te mareges, Manu. Brandi, eh, brandi, brandi. Vinga, fem una pausa per la publi i tornem 12 i 16. Pues recorda la pregunta, arroba esports 97 nit. Eh, ja que l'IM sembla decidit a fitxar, eh, quina posició considereu prioritària a reforçar en desembre? Arroba esports 97 nit. 12 i 16. Fem una pausa i continuem. A veure si s'ha recuperat ja Badenes. Vinga. Mm. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros? Ya, ya te he oído en la radio. Pues ahora mantienen la oferta hasta el 30 de noviembre, que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros y encima con Autostar estaba aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.290 euros. y tranquila, que es solo un coche. Eh, sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Este miércoles, Superbásquet en la 97.7 Radio. A ver, Oscar, juegan cinco jugadores: base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Bueno, pero. Cuatro cuartos de diez minutos. Vale, pero. Eh, Posesiones de 24 segundos. ¿Estás apuntando todo? Sí, no, apunto, lo apunto. Y esto que eh, te comentaba yo antes, ¿esto es fuera de juego? Oscar. Madre mía, qué pareja. Quinta jornada de la Liga Eurocup. Charleroi Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Oscar Pellicer, la narración de Juan Marrón. Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles, desde las 8 y cuarto, Charleroi, Valencia Vázquez. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Bueno, pues eh, 12 y de no pesar, noticia que eh, eh, ve en la web de eh, els companys de Superdeporte i en el seu Twitter André Gómez no està per a jugar, Portugal torna al centrecampista perquè té problemes físics, esperem que no siguen el suficientment eh, de profunditat eh, hi haurà que investigar, posarem a folgador el tema eh, per saber què és el que té André Gómez esperem que no ja recaigut ni molt més de la seva lesió, per l'amor de Déu, que això sí que, és, sí que seria un, un important problema. Bueno, eh, estàvem eh, en el tema de Vigo, si voleu entrar en el tema de la porteria, que jo crec que podem entrar en el tema de la porteria eh, i recuperarem alguna veu precisament de la porteria de Jaume Domènech que avui implícitament ha reconegut que hi hagué algun problemeta entre l'entrenador i Adoro Negredo no ho diu Aixina però ara sentirem, no, ara després eh, recuperem aquest moment de, de la veu estàvem en el tema de Baraidos i l'entrem en la porteria que per lo que heu avançat és, és el següent tema eh, senyor Badenés, què li sembla a vostè la victòria amb Balaïdos en, davant del Celta sort eh, construcció de factors bon partit del València sobretot eh, arrel de l'1-3 jo crec que a partir de l'1-3 el València sí torna a ser el València de l'any passat que puja 20 metres les línies, que ofega el rival que el desquicia, això sí eh, vull saber la teva opinió Home, el València jo sempre he dit que és el revulsiu quan no dones un dur per nosaltres, èpica. I quan cal <laughs> guanyar sí o sí, la pilotita de tennis que deies abans no, cru, no a la xarxa, saps? Però això ha estat així moltes vegades. Eh, doncs, el que deia Pablo abans és veritat. Eh, jo crec que els tempos, en el, el, els moments en els que es marquen els gols, eh, permetís que el partit es torne boig i, perquè són el 44 i el 46, si no me recordo mal. Sí, el 45 ser? i el 46, vull dir... Eh, 45 Eh, entre el segon i el tercer només està el descans. Val. I, i, i eh, això és molt important per al resultat de l'1 a 5 que, que era tan destacat o que mai podíem pensar que seria, no? però hi ha un tema molt important també que és que ho varen ficar tot, efectivitat 100%, tot el contrari de la resta de l'any. Clar, l'efectivitat va pujar perquè per a mi es basa en un intangible que és la confiança. Eh, jo crec que els jugadors eh, cap pot dudar de la seva professionalitat ara mateix, perquè eh, quan estava tot a punt per a donar un empulló, una espenteta, mm. pues han, han ficat els ous damunt de la taula de la, de la gespa i han jugat un partit molt seriós amb una confiança i una determinació increïble i és el ritme del partit i els moments en els que es van marcar els gols les van donar confiança a partir d'ací quan més confiat estàs la porteria s'agiganta més i el porter li veus més xicotet. I jo crec que ara eh, la pena és el descans este d'esta setmana que, es, que estic fins als nassos de, de, dels parons, però si ara tinguérem el partit la setmana que ve entraríem en un ritme de crucero saps el que te vull dir? Ahí n'hi ha dos teories molt marcades una que és la que tu dius i altra que diu que este equip que el que li falta, fa falta és molt de treball, li van a vindre molt bé estos 15 dies per a assentar conceptes. O sigui que tenim les dos vessants. Però si han estat treballant des de juliol, si, si, si, no és una qüestió de treball, és una qüestió de com treballes, no, no és una qüestió d'hores els espanyols som els que més hores estem davant de l'ordenador i treballen, però estem mirant el Facebook. <laughs> els, els francesos els dimecres per la vespre no treballen i eh, a canvi el dissabte fan altres horaris i, i, i, en, i al nord d'Europa a les 5 de la vespre ja estan en ca a casa. O sigui, sea, no és una qüestió d'hores que li fiques, és una qüestió de que aquestes hores siguen... Re... I jo pense que eh, la pretemporada va estar enfocada principalment a la prèvia de Champions, no ens enganyem, i quan va arribar la Lliga m'ho va, ficar, no, va pillar relaxats. I ara, ara no és una qüestió tant de treballar, sinó de d'aprofitar que el vent és favorable per a guanyar confiança, perquè és que era una qüestió de confiança, és que jo pense que estaven una miqueta desanimats. Penseu com Manu? Jo, eh, tant de bo eh, actuarà la setmana que ve, però jo no tinc tan clar, eh, per la dinàmica que du aquest equip, que precisament no és una dinàmica previsible, eh, eh, no crec que, insistir, tant de bo tant de bo s'ha guanyat, però no tinc tan clar que, que, que l'equip guanyarà. El que sí que m'agrada en, en Vigo, eh, a, a banda de, de l'amplària del resultat, uh mhm. -huh. sigue els gols. Vull dir, no se marca de penal, no se marca de retruc, no se marca un defensa contra la seva pròpia porta, mm. sinó que tinguem de tot, tinguem gols elaborats, eh, de falta, de contractar, de, de qualitat tècnica individual, eh, sense estar Sofian Fegulí en el camp, que estem veient que és el que està creant jo atac crec, en el València. Sí, però jo crec que el fet de no estar Fegulí acaba propiciant una banda dreta eh, que va desarmar l'esquerra del Celta en Johnny i Nolito. Johnny te regala el tercer i Nolito acaba desquiciat eh, en la banda perquè és incapaç de eh, passar a esa banda que formaven Cancelo i Barragán, un Barragán que semblava ser el Barragán de la temporada passada extraordinari durant tot l'any i que tres dies abans en Bèlgica eh, no sabia ni treure de banda. Sí, però és que... Lo que... <laughs> És una de les coses que a mi més m'ha al·lucinat. En, en, lo que lo que li passava en, en, en Bèlgica i Opament d'Europa en després d'un xor que està sense jugar tant de temps, vull dir, uh mm-hmm. -huh. era molt previsible que no mos marcaran Olito, pero a mi jo sé que Pablo és molt, molt, molt defensor d'ell, Pero para mí es una idea que por lo menos hemos fera el gol que fa siempre. Porque eso le fa un gol. <laughs> ¿Sabes? Que yo retalle para Cadí y tiene que Eh? No facho un otro gol. Y sí sé. y sí Y eh? entonces, pues, yo estimo con para que, lo menos marca. Pero, insistir, yo, en, en definitiva, es cómo se guaña. que no sea en gol de penal, gol de retuc, sino que, que se guaña en, en suficiencia. Sí, yo, yo creo que hay algo que hace cambiar la cabeza de Nuno después del partido contra el Levante. Eh, se lo leía mucha gente en Twitter y, después, revisionando un poco todo, creo que la clave también está un poco en la presión del Valencia que adelanta líneas con respecto a los partidos anteriores en muchos tramos del partido. No siempre, porque creo que como siempre digo, el físico del Valencia no da para más. Eh, Y venía a jugar en Champions. Sí, sí, pero... A diferencia del Celta. A lo, que voy es que creo que, este Valencia físicamente sigue estando mal, pero sí que hay tramos del partido donde la presión la adelanta y va arriba a presionar, y eso le permite... Vol, sí, sí, la raó a Negredo Cuatro partidos después? Sí, total, totalmente, totalmente. Yo creo que, que ahí es cuando se la da, porque... Eh, si algo eh, de, lo que se quejaba Negredo no era de que en ataque cuando tú tienes el balón hay que irse arriba como loco, sino yo he dicho muchas veces que se ataca eh, en el robo. Es decir, si tú robas a 20 metros de la portería, tú siempre estás más cerca del gol y pillas a la defensa rival desordenada. Esa és la meva teoría cuando, di, quan al mm. principio de temporada dient el Valencia lo único que te es un problema de definición. I no, es que no, no, un moment, no. un moment, un moment. Sí té un problema de definició, però això de que l'any passat fem aixina, com diu Rodrigo, i definim, en guany no, evidentment, si tu eh, furtes 20 metres més a prop de l'àrea rival, són 20 metres més que no et toca córrer, 20 metres més que estàs més fresc, 20 metres més que tens més oxigen en el cap per a plantar davant del porter i triar l'opció correcta per a lo I menys conducció de Parejo, que per a mi fou fundamental. Sí, Parejo, Parejo va associar-se molt bé en André i en Paco... Mm tocant de primeres, descarregant i de fet la majoria de gols arriben per, per la situació de la descàrrega ràpida que obliga al Celta eh, que juga eh, en un sistema per a mi molt bonic de veure però que també té les seues mancances mm. i crec que eh, a voltes els entrenador són massa jo crec que el Celta menysprea una miqueta tal el moment del València o menysprea el València per el seu moment eh, per el que estava travessant el Celta i per el que estava travessant el València i a, a mi, mi, a mi estos entrenadors tan valents, jo sempre sabeu que tinc la meva teoria, jo la valentia i la demana als soldats en la guerra. Jo els entrenadors es, es demana un plantejament equilibrat amb els mimbres que tenen per a fer-ho. Però un sistema que t'ha ido bien contra Sevilla, contra Barcelona i contra Madrid, ¿por qué bueno, no te... Madrid perderes. Sí, pero el Celta le pega un baño al Madrid. Uh -huh. Pero un baño absoluto. Pues probablemente per això vinqué el Valencia y, y i digueren el Valencia, i están mal es posible que, que pasen en Y si es cosas pasen. Sí, sí, pero para mí no, es cuestión de entrenador. De hecho, Berizzo me parece mejor entrenador que en uno. Sin embargo, el otro día pierde el partido y son cosas que pasan en el fútbol. De, hecho, Hay, veces pues que... que... es la primera victoria de uno sobre Bericho que la han pasado tampoco pasar del empate, ni en Balaidos ni en Mestalla. Y, eso que yo soy bastante crítico un poco con el profesor, con el maestro de Bericho, con Bielsa. A Bielsa me parece un fantástico entrenador. Lo que creo es que también el, el, el personaje se el personaje y como que ahora está de moda el halagar todo lo que hace Bielsa y a mí a veces que como que se le va de las manos el, ser tan rajón Bielsa en Regreso al Futuro será Clemente <laughs> está bien tirada Isa, eh? se se de Clemente, he visto la eh, un la samarreta nova de la selección española? Sí. Se puede ser más a mí me gusta el pantalón, de la camiseta mejor no hablo porque ya lo has dicho tú. <laughs> Pero el, pantalón me gusta que se haya vuelto un poco a esa... Al blau de toda la vida, ¿no? Es el blau cel, ¿no? Pero alguna manera. Bueno, pero la samarreta, para me Guadidas, está... En lo bonito que han Alemania la en lo bonito que han Alemania la de España espera para hacerse un Imagina que también, no sé si eso, eh, Manu Badines, que te mes mm, eh, dades, probablement, <laughs> o, o més bagatge cultural. Eh, no sé si això, 100 dies d'una marca alemanya, Manu, serà cosa de la Merkel guardar-se per a la, <laughs> els millors dissenys. No, home, home, a veure, no, no, no. Jo penso que Adidas és una, és peça més seriosa que n'hi ha. No, el que passa és que, home, és veritat. No, perquè n'hi ha dissenys de la camiseta alemana que a mi no m'han agradat en, de vegades. El que passa és que, indudablement, ells ficaran tot el carinyo i tot l'amor possible perquè són molt són, tenen molt alt concepte de si mateixos els alemans mm -hmm. en la seua, això és així Correcte. però no he vist la, no he vist l'actual, eh? sí, estan, eh, l'estic veient ara en una fotografia estan lletja? Sí. És, és, i la del porter eh... ah, sí, la del porter és un pijama sí, la del porter és un pijama, jo no volia dir-ho Xina, però bueno, ja que s'ha avançat Manu pues la del porter és un, és un pijama de todos modos, és menys fea que aquella famosa no de la última Confederaciones en Brasil, sino aquella Confederaciones en Sudáfrica. Sí, sí, sí, sí. La, sí, la que tenía una franja al lado Tremebunda. Ah, sí. Ah, ah sí. Y xa, eh, esa, ahí yo creo que... Esa era complicada también de Dicheri. Sí. sí, Adidas últimamente en la selecció espanyola, per a ser el seu equip teòricament franquícia eh, després dels triomfs, la veritat és que se ho podria fer mirar una miqueta, eh? Se ho podria fer A mi també m'agrada que nosaltres guanyàrem en, en Vigo en la taronja, perquè jo sóc un gran defensor de... De la taronja? Sí. Jo sóc un gran defensor de... Jo també som més de la, la taronja, que de la senyera, i sé que això a la gent li agrada més I la senyera. També me recorda l'època de, de I Tito, so... no sé... I sobretot crec una cosa crec que aquest escudo monocromo que a mi no m'ha agradat gens l'any que el València va vestir amb home en blanc i negre crec que fer-lo de la mateixa tonalitat en blau, fica que el València no havia tingut mai un escut en, en tonalitat blava però fer-lo de la mateixa tonalitat que les ratlles de la camisa taronja eh, crec que és un encert grandíssim d'Adidas al qual per exemple li tira encara que la samarreta de guany de València és, més, és el modelo tronista vol dir, més simple no se pot ser sí. el, el, el modelo d'enguany de, de la samarreta del València però sí, la taronja crec que és un encert grandíssim en este cas 12 i 31 eh, parlem de parar de moda ara anem a parlar de la porteria que ho veig des de la porteria Al... digues Manu que sí, que sí, que sí no, no, quan digues, quan digues Val. fem una pausa, tornem llegim els missatges en el Twitter i després la porteria que és un dels temes que eh, he notat que agarraven en ganes els nostres contertulis i que estava generant alguna de polèmica 12.72, una pausa i tornem, vinga ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, Autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Pello. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Pello. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Este miércoles, Superbásquet en la 97.7 Radio. A ver, Oscar, juegan cinco jugadores: base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Bueno, pero. Cuatro cuartos de diez minutos. Vale, pero. Eh, Posesiones de 24 segundos. ¿Estás apuntando todo? Sí, lo apunto, lo apunto. Y esto que eh, te comentaba yo antes, ¿esto es fuera de juego? Oscar. Madre mía, qué pareja. Quinta jornada de la Liga Eurocup. Charleroi Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Oscar Pellicer, la narración de Juan Marrón. Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles, desde las 8 y cuarto, Charleroi, Valencia Vázquez. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 12 y 34, venga, anema la pregunta. Si l'IM va fichar, que sembla que sí, o va a permitir que se fiche este eh, Ibern. Eh, ¿Quién es la posición Prioritaria a reforzar? Pues, por ejemplo, Pascual es diu Moutinho y un davanter en se'n va Negredo. Eh, diu extremo izquierdo, organizador y mediocentro defensivo. Jugadores específicos, nada de jugadores que puedan jugar en tres posiciones eh, ya, José Castelló dio la delantera y un mediocentro organizador, también el puesto de entrenador. José Jalbo dio Nico Gaitán, Moutinho y cualquiera de, los, cualquiera de los dos y un delantero. Villa no estaría mal cedido. Junior 1972 dio Nico Gaitán. Carmen Llagues dio mediocentro organizador y delantero, pero Nuno debería quedarse sin fichajes por su nefasta planificación este verano. pero va a que el, el Casti el Patria Valencia, no Nuno. Eh, José Antonio Pereira, un delantero goleador y un recambio para Parejo. Y por favor, que sean jugadores contrastados y no futuras promesas. Vicente Diu, Moutinho y Gaitán. Pedro Fuertes Muñoz, un mediocentro organizador y un entrenador cualificado. Luis López Diu, entrenador y mediocentro defensivo, ofensivo. Necesitamos un baraja y si tienen alguno, pues bien. David López Diu, un escarre y Villas Adit. César Diu, pocos y contrastados, un medio organizador, un interior izquierdo y si se, y si se va a Negredo, un delantero. El hombre elija un 6 que marque la línea de presión y recuperación. 10 metres més avant, que Xavi Foc juga entre centrals i retrasa l'equip i un davanter amb mobilitat. Carlos Suc, la posició prioritària és la de reforçar el entrenador. Benítez vuelve ja. Eh, Lolo Lovers diu centrals, si ha deixat Negredo, un davanter, però experimentar ja amb garanties. Espartano diu de 4, Xerisev i jo Moutinho. Tens final als 3, jo. César diu Méndez és repugnante, Alberto Bonobru diu Micenta i Central encara que el problema crec que radica el dibuix tàctic Vicente Morales Tondà, al qual li donarà benvinguda perquè s'acaba d'afegir a la nostra Twitter, diu Cherichev, Moutinho, Villa i Marcelo Bielsa Volde diu un parejo, un davanter i vendremos raya Vegetarià PB diu eh, per què no ha fet l'entrevista Juan Mara, amb Rafa Martínez en València incomprensible, molt malament pues perquè eh, Raf, eh, Juan Marcén més segur xerrant el castellà amb els jugadors de València Bàsquet i, i ho fa. De qualsevol manera, este és un programa bilingüe en el qual molts contertulis no parlen valencià. Jo parlo en valencià, a mi m'agrada fer la ràdio en valencià perquè és el que m'ha donat els últims 15 anys i crec que la ràdio en valencià té un espai, però també eh, hem de ser, jo crec que, tolerant amb la gent que, que no el parle. Quique Dot diu, boníssim el so de fons dels vols de pilota, l'entrevista de Juanma Romero eh, a Rafa, de Juanma Romero a Rafa Martínez i al futbol cada vegada més propers. En efecte, el bàsquet cada volta més obert i el futbol cada volta més tancat. Eh, Clatifinity diu eh, alguns centrecampistes pot ser la defensa eh, això sí, amb experiència i metre-li rendiment a el que tenim. Joan Morata és un davanter de característiques diferents a les de Negredo i Alcácer, un mig creatiu i un extrem esquerre. Eh, Nacho Ponza diu un secretario técnico independiente de Méndez, Jesús F. diu entrenador i director técnico, Sentiment BN para de Moutinho, Gomis Lim diu eh, Michu está libre y a banda si en 30 per Rodrigo un tal no només, no val 20 quilets David Amigo diu un medio centro creador ofensivo no puede jugar siempre parejo y renovar ya a Feguli Puntés diu un medio centro organizador que supere el nivel que hay y si no va a contar con Negredo un delantero centro Luis diu y Ayala Foro Murciélago diu un organizador y Cherisés del Madrid y si sale Negredo un delantero tipo Villa André Gual diu Cazorla Paco Ballester pregunta, en y com està lo de Jardel, pues a punt de vindre con tots els estius. Eh, Sergio Belenguer necessita que és un extremo izquierdo, sí o sí, i eh, són més o menys les respostes que ja viu que n'hi ha de tot pelatge de la gent al voltant de què necessita la València. I en lo que necessita, lo que està que no necessita és un porter. A hores d'ara, com està el tema per a que s'assabenteu? Ryan està amb la seva selecció, ha anat a jugar, eh, jo no crec que tinga ja minuts, encara és possible que, que tinga algun minut, però eh, probablement van a veure com està en aquesta concentració de la selecció australiana. El Jaume està, que ara d'ara és, jo crec que indiscutiblement el titular del València. Alves, ja es vos digueren, com a mínim, si no recordem, fa dos setmanetes, si no, si no va ser tres, que com a mínim fins a febrer, que solidari de Diego Alves. Uf, notícia que tenim contrastada. Com a mínim fins a febrer, que solidari de Diego Alves i això entronca perfectament en el que va dir el metge de la selecció brasilera quan opera Alves i obri el genoll i parla de 6 a 8 mesos perquè ell s'ha lesionat un, en un porter si s'ha lesionat un davanter o en un jugador de camp, per millor dir és complicada, en un porter per la especificitat dels moviments que se diu en medicina excèntrics que té el genoll és encara molt més complicada i si més no, ahí tenim el cas de Sergio Senjo, que ja va per la tercera lesió de lligament encreuat. És que jo... jo me recorde... dic, Alves, com a febrer, ara que de dic. I després, el quart, que és el suplent del suplent del suplent del suplent, que és Joel Rodríguez, a hores d'ara se torna a obrir la porta del Rayo Vallecano. Ja este estiu el Rayo Buigue Joel, finalment no va eixir del València i el que ocorre és que Toño, porter del Rayo, en l'última jornada tingui una lesió, precisament la mateixa que Diego Alves, lligament en creua del seu genai, avui s'ha eh, confirmat, per tant el Rayo pot fitxar, i el Rayo en el primer que ha pensat, perquè és un porter en el qual ja es va fixar este estiu, és en Joel Rodríguez. Estant així les coses, senyors, ha de tenir que parar vosaltres. Porteria. Eh, bueno, jo antes de començar en el tema de porteria, mm. m'ha mm. agradat molt un, un internauta que crec que ha dit que, que, que Mendes és... Es repugnante, no és perquè jo pense que sigui repugnante, mm. és que feia molt de temps que no sentia la paraula repugnante, m'ha fet molt de goig sentir-la repugnante. Bueno, en, en el tema de la porteria, jo eh, he eh, estat en forma es 4, vull dir, sense contar en què estigui la lesionat, tal vez, eh, jo me quedé en Alves en Chaume i, i me quedé un tercer porter de la, de la pedrera i m'emprenc a soltar l'astre. Eh, Joel, és molt bon xic, però no dona la talla eh, per el València Club de Futbol. Ese es, es, muy, eh? es muy buen chic o sea, ese es muy buen chic, es, suena como cuando una chica dice ese chico sí, es, es simpático. Es sí, simpático, es, simpático. es muy bueno. Ah, pues, mal, mal pues tal cual. es, es, es muy buen chic, pero yo, yo para mí no da la talla para, para el club. Padre Joel? Sí. Eh, Ryan, per lo poc que jo l'he vist eh, i per lo que he vist a Chaume, jo crec que, que, que Chaume li ha guanyat la partida i en lo cual, eh, y, y, también un poco frente, eh, frente alusión a lo de el, el, el fichaje que, que nosotros llamamos para l'equip, uh -huh. jo, eh, a banda d'entrar en posicions, fixeu-vos el que dic, jo vull un chor que estigui contrastat y que vulgui eh, estar al Valencia com a club de destí i a un triunfar que és el que te Chaume, per exemple. Chaume té el, el club com un club de destí i un club amb molt triunfar Jo no vull que vingui així. Ja no sols és un porter, i, i perdona si m'estic desviant, sinó qualsevol jugador, eh, tot i que estigui contrastat, però que no vulgui triomfar, perquè no vull pensar que el cas de Negredo sigui així, perquè Negredo és un jugador contrastat, <coughs> però està donant la sensació pues... de que no vol triomfar en el València Club de Futbol. Entonces, a mi m'és igual que sé. De que no, vol, no, de que no té l'afán per triomfar en el València Club de Futbol. Que se gasten 30 milions en un jugador contrastat i, i que no vulgui triomfar, eh, que per cert, també estic esperant a veure si Enzo Pérez vol triomfar en el València. També, jo també. I també. Eh, a veure... Manu, tira-li. Sí, sobre el porter, per a mi el problema és d'Alves, no de Ryan. Perquè ha tingut Explica't. mala sort. Home, que ha tingut molta mala sort perquè el que has dit abans, eh, ha de reinventar-se com a jugador, té una lesió molt important que ho aconseguirà sense dubte, però el problema és que té un rival molt dur i n'hi ha poc temps en la vida per a jugar i Jaume i Alves el que tenen els dos és carisma a mi Ryan m'agrada y, me encanta tener un portero australia el primer portero australiano que bueno, eh, y, de la selección de mes y en B pero la portería es la guerra mm, y a él no le he les pintures en cara a la cara, ¿sabes? Yo, yo de Ryan podría un, Meg en Braveheart <laughs> y ahora matéis a qué es de Jaume El que porta els colors i... El que cara... xilla, el que berrea, el que se pega els cols en el pit de Pau Gasol contra França en l'europeu, sí. és Jaume. És, I és el nostre Braveheart. I, uh -huh. I mhm. és una pena, perquè de Ryan jo demanaria una miqueta del gen competitiu de Mel Gibson, no? L'important és que quan <laughs> estiguen, vinguen Maldonaes li deixen se seguir al xiquet, perquè la porteria és un lloc que és el lloc que major estabilitat necessita i per psicologia i per còdex de vestuari. Uh mhm. -huh i aquest és el meu temor, que quan tinga... Home, jo pense, tinc la confiança també... Nuno ha sigut porter, que, que, que, que tindrà una mentalitat de... Sabrà molt bé què està fent, saps? O sigui que no, no estic molt preocupat. Me preocupa molt més el tema del fissatge de, de l'hivern i, el, i estic d'acord en que ha de ser un centrocampista conegut, un, no, no conegut, però contrastat. O que contrastat, ja que deixa ja de ben de jovenets. Está, está claro. Y ya, un... el, el parvulario y las places plenes. Yo, me he apuntado un joven. y a, a demandar... Bueno, pero tú, es que tú, eres la banda, Leiva. Digues, Manu, acaba. No, que posats a demanar un, un, el equivalente a un Mendieta, no? Un pulmón am técnica Que trenqui es que, que puga jugar, Y eh, i a amb André que puga chuar de, de, parejo, Pero si cal, También de rebe. pero a mí a eh, És que Enzo Pérez... És que Enzo Pérez, a dia d'avui, jo encara no he sentit a ningú dir-me si és un 6 o és un 8. No, és un 6 però pot jugar de 8, és un 8 però pot jugar de 6, pot fer-le de... Un 4 i mig. Eh, al final, eh, la frase no és meua, eh, que quede ben clar, però la diu un amic meu, eh, les medies són per a les mujeres i es rompen. Eh, a fi, o eres un 6 o oh, eres un buit. Es que no li peguem. No ho fa malament, però tampoc destaca especialment. No. Bueno, però també jo crec que esta debía ser su temporada i el, el grup... Arrencar no molt bé, sí. se va lesionar era, i, era mejor. i encara no ha tornat. Hasta el moment de la lesió, junto a Feguli, era el mejor. Encara no ha tornat perquè, mm. de fet, eh, és el que juga en Bèlgica, i el València fa en Bèlgica, sí. que fa, i el que no juga en Balaidos... 2 y el Valencia fan sí, barallos el partido que fan. Totalmente. 12 y 45. Uh, eh, ahora me dirás tú aquí por tres. Y también a sentir una declaración, yo creo que, que Daniela, de John Domènech parlant del tema de Negredo. Eh, per segur que tenia algun dubte que si sou seguidors d'aquest programa no hauríeu de timbre eh, perquè ja vos contarem fa setmanes el que va passar però eh, cada dia que passa pues, que les coses te vagin donant la raó te complau 12 i 46 vinga una pausa i tornem per a tancar Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Revisión de 67 puntos. Lo paga Ford. Cambio de aceite Ford Castrol. Lo paga Ford. Cinco años de asistencia en carretera. Lo paga Ford. Ahora al financiar la compra de tu nuevo Ford Kuga o Ford Mondeo en la red Ford de Valencia, te regalamos cinco años de mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Infórmate en cualquier concesionario de la red Ford de Valencia. ¿Filtro de aceite? Lo paga Ford. ¿Filtro de aire? Lo paga Ford. ¿Filtro de combustible? Lo paga Ford. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Este miércoles, Superbásquet en la 97.7 Radio. A ver, Oscar, juegan cinco jugadores: base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Bueno, pero. Cuatro cuartos de diez minutos. Vale, pero. Eh, Posesiones de 24 segundos. ¿Te ¿Estás apuntando todo? Sí, no, apunto, lo apunto. Y esto que eh, te comentaba yo antes, ¿esto es fuera de juego? Oscar. Madre mía, qué pareja. Quinta jornada de la Liga Eurocup. Charleroi Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Oscar Pellicer, la narración de Juan Marrón Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles, desde las 8 y cuarto, Charleroi, Valencia Vázquez. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12.49, un oient que ens deia que vinguin contrastats, eh, jo deia també que vinguin contrastats, però va dir, no, jo tinc no, un no, jove. De, de, he apuntado cinco nombres y uno de ellos es joven. Vale. O sea, Eh, para el centro del campo yo me apunto... Ah, bueno, espera, ¿tú quién sería la posición prioritaria a reforzar? Yo creo la, la posición de Parejo. Vale. Creo que es la, la fundamental. bueno, yo ahí no no tienes La posición de Parejo, primero, como has dicho, que podíamos decir otra segundo... Yo, para mí, eh, la, la, posición del 9, porque creo que, que, es que Negredo no, no, va a tornar. Que Negredo no volverá, y ya sabéis mi opinión con respecto al 9. Entonces, creo que, que sería necesario bien Moutinho como ha apuntado un oyente. Sí. O bien, creo que se habla poco de él. Creo que Johan Caball, del Crystal Palace, el, año pasado en el Paris Saint-Germain y anteriormente en el Newcastle, creo que es uno de los mejores centrocampistas de la Premier. No está implicado en el lío de Balbuena. No, no, no está implicado en el lío de Balbuena. <laughs> Apuntabas antes de alguien que podría hacer de Mendieta. Caball puede hacer de Mendieta. Eh, y además lanza los penaltis, eh, como hacía Mendieta, eh, y lanza las faltas de lujo. Es un futbolista para mí bárbaro. y es uno de los motivos por los que el Crystal Palace están puestos en Champions ahora mismo en, la Premier League. Y luego, para el ataque, Aubameyang ha reconocido estar dando clases de español, ha reconocido que le encanta la Liga Española y que si sale el Dortmund le gustaría venir a España. Y Molenko que creo que es otro futbolista que puede, puede completar la banda. Yo es Yarmolenko es el futbolista que porte ya tres años para, sentín para de Yarmolenko, pero no acabamos de trencar. Yo para otro, para desviar un poco... Pablo No me toquen las papas que me conozco. <laughs> Y, y, el último nombre que me, ha, apuntado, para mí, sé que no vas a estar de acuerdo, me parece un futbolista espléndido y además que, le ha sacado mucho jugo a Ernesto Valverde y que va a ir a más y que es mejor ficharlo ahora que dentro de tres años y es Iñaki Williams. Ah, no, yo estoy. A mí me, ¿Ah, encanta, a mí me encanta Iñaki eh, Williams. ¿eh? Como, es joven. Me parece un eh, jugador. No. El, de Manar. Sí, pero de Manar. El que pasa, claro el Adil está está hablando de eh, després tenia Iñaki Williams en un preu al voltant dels 45-50 quilates. Eh, no, no, no. I és normal en la progressió que posen no, no, el jugador. És un escàndal. El que eh. passa és que jo pense que a València li fa falta ja jugador contrastats. No, no, que, a mi és que... Si el València no haguera fichado este instituto de jovenet, jo lo de Iñaki Williams te la firmava ara mateix. A mí es que me parece un escándalo porque creo que es joven, pero tiene la cabeza bien amueblada. De hecho, Ernesto Valverde le ha pegado palos a veces por, por porque sus es inicios... Que es muy buen Sus inicios mostraban que, que a veces eh, conducía demasiado el balón o, o incluso... Sí, errores de juventud, que son normals. Y ahora es, un escándalo. Y otro que no, que no he dicho y me acabo sí. de acordar porque sé que ahí sí que eres hater, ¿Eh? es eh, Gerard Deulofeu de Europeo, mira, eh, país que... Eh... El mejor español en la Premier. Sí, el mejor español en la Premier, pero això no me vol dir res absolutamente, porque en España no va a ser el mejor español. 12 i 52, eh, ¿Posición prioritaria para a Alex reforzar? Yo también, mis campistas creativos. Si tinguera que tirar una posició migcampista, no perquè estigui descontent, eh, i tot el contrari, perquè a mi m'agrada molt Dani Parejo, uh -huh eh, sinó en cas de que li passarà algo eh, tenim Andreu Gómez que torna a insistir eh, continua dient que és la ombra de l'uno en el camp fijeu-se en, en el descans en Vigo quan ixen del, del vestuari en qui va parlar l'uno la gent diu, no, no, és que Parejo és hombre sí, sí. quan ix del descans en qui va parlar hasta el mig del camp dona diodres, l'Andreu Gómez mm. és el seu home en el camp Manu, sí. si tingueres que triar ¿Quién, lloc reforzarías tú? El de Parejo, el, de, el que demana tu el El que pasa es que Es el puesto más difícil para a jugar a fútbol mhm. El más difícil. De trobar un tío que vulga vindre, competir, Lo que saben para abans, eh, que vulga estar, que, quiera, que, quiera, que quiera seguir aquí, que no le done un ataque de Otamendi al cap del año i que no venga así de catapulta. Mhm. eh, és difícil, és difícil. I a més, un tio que tinga virtuts, jo, jo ho he dit abans, per a jugar... No, eh, no estic d'acord en lo del 6 i 8. O 6 o 8, mira, jo... Vendieta podia, portava el 6 i no era un 6, era un 8. I Farinós, de vegades, quan estava bé, eh, podia jugar darrere... Jo i crec que per pares dos futbolistes molt més definits, eh? Vull dir, sí. Mendieta era un, era, un, era un 6 i un 6, eh, i quan intentava ser algo més d'un 6, els Compañeros que digueren en la plantilla Y pero eso acabáis sin del Valencia Porque no es porque porque gust, perquè algo que un 6 Y no era més que un 6 Y Farinos era un buit, el que pasa es que no tenía tanta técnica Y era un jugador de Mes brega Pero era un buit No, pero pero Pues ja voldria se volvéis dos así ahora mandéis mm. Sí, es que yo creo que el, Mendieta, como, dice Manu, como dice Manu, yo creo que, que Mendieta, eh, para mí, en este sistema del Valencia, estaría donde parejo. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Eh, mira la final de Copa. Ya, no, no. Pero yo creo que tenía técnica, eh, un ritmo hasta superior al de Parejo a veces. T'ho dic que juega, juega en banda en en aquesta final, mm. però moltes voltes partint des del centre, pero pero mira Yo, a mí me mi m'encanta però, bueno, Mendieta. Però jugadors que ara mateix se no, no. a... a tal. Eh, Jaume Domènech, le preguntaba a Wiper Negredo. Eh, sentiu el que diu, de veritat, perquè és que jo crec que és molt rar. Nosotros eh, somos un grupo de casi 40 personas trabajando todos los días y siempre hay, hay disputas entre, entre algunos, eh, roces, pero bueno, eh, yo creo que todo está en, normalidad y, bueno, hay que, hay que seguir trabajando para el equipo, que, es lo importante. Somos un equipo de, 40, de, 41 personas, estreballantes, així y tal y a voltes pues, ni en roces. Mezclar, yo <laughs> creo que ya <laughs> no se pochea al de, del tema Negredo y Nuno. Sí, jo, bueno, òbviament sempre passen coses en un club i, i en els entrenaments i sempre passen aquestes coses. Jo, el, el problema que crec que, que, que ha passat, que ja està clar, bueno, o, o sembla que és personal, és que jo, per a mi, sol hi ha hagut un dels dos que, que li ha parlat a la cara a l'altre. Si els dos s'hagueren parlat a la cara, això estaria solucionat. Però sí, només n'hi ha un que li ha parlat a la cara a l'altre, l'altre s'ha callat i ha dit, pues ara te vas a enterar. sí, sí, sí. Un mírame a la carita, de resolvismo el telescopio Claro, exacto, Está, muy bien tirada. <laughs> me encanta la reflexión de, Alejandro. Es que me parece que creo que a veces pintamos mal las declaraciones aquellas famosas de Negredo. Yo creo que él antes ya las había dicho en el vestuario. Para mí, la, percepción que me da. Y yo siempre he dicho que en la vida, y más en el trabajo, es mejor tener a un tío que te diga las cosas a la cara y que te diga eres un... Totalmente. A muchos en ese vestuario que probablemente no lo dicen a la cara. Eh, jo he dit dues coses al voltant del que digueu. Eh, jo crec que n'he fet moltes voltes parlar a la cara en el treball. El pas que no està en vista, no t'ho dic. Eh, però és necessari. Mm, mm, I després del tema de mm, les famoses declaracions, jo te puc dir, eh, per la informació que tinc, que saps que és un tema que vaig... Sí, sí, sí, moltes setmanes que quan Negredo fa aquestes declaracions la decisió de no convocar-lo sí, sí, sí. estava presa Eso, sí. Ya, ya lo hablamos y... La decisió ya estava presa. Y sé que es así, i pero... per últim, a mí lo del otro día de eh, respongan vostè davant de la plantilla, pues mira, a un superior tu li demanes explicacions y el superior decidirà uno, si te les dona, dos, si no te les dona, y tres, com on i quan, no quan el, el subordinat li diga al superior que li té que donar les No, però el resto de la plantilla, el resto de la plantilla que apunte y que sepa com es un uno. Que si, te va, que si te tiene que matar en prensa, te, en la rueda de prensa te va a matar, pero luego en el vestuario eh, va a estar callado. O sea, que el resto de la a plantilla... La es un problema. No, claro. no, eh, no, no, sí, sí, no, cuando... No, no l'altre dia li digué a Negredo, cuando Negredo le dan explicaciones que vaya al seu despatx, que jo me país, lo més normal i lo més lògic. Vaig no. a vostè al meu, al meu despatx i jo en el meu despatx li dic a vostè tot el que vostè vulgui. No, jo vull les explicacions així davant. Pues mire, jo, jo com a jefe seu que sóc, eh, triaré si vull donar explicacions sí o no. A mi me parece que hizo bien Negredo. Bueno, són maneres de, de voler diferents. Desde luego, jo no deixaria que un subordinat meu me diguera on tinc que donar les explicacions. És la meva manera de pensar. Eso también es verdad Pero pero bueno, eh, lo que está claro Es que el jugador a jugar Y yo lo que no admitís es dubte en que a jugar y triunfar y Y vol... Pues a lo mejor podéis tener algún dubte, mano Pues no, no, yo per lo que sé te di que no. Que, home, el que passa és que, bueno, que, que, que la gestió de les coses no està sent la... És un problema d'incompatibilitat de caràcteres. Entonces han de trobar una solució pel bé de tots. La veritat és que tot el món vol que, vol que, que el jugador estiga, co, estigui convocat perquè no estem per a, per a coets, no estem per a jugar. No, és no, que De De davanters vas justíssim, i més després ah. de la lesió de Rodrigo. Mm. Claro és que, és que gestionar un grup és, és, és molt complicat. A mi em dóna llàstima perquè se mos tira el temps amunt en efecte. i m'agrada que, que, que haguem pogut parlar de, de Gallà perquè està empanat el, el, el gol que mos claven l'heu vist que és perquè mm. queda penxat i queda tots a fora de xoc en, en pal, i, sí. i ho trenca tot no se está desconectado, yo no sé lo este que Este año pasa. sí, sí, está... Yo creo que también no tendré... Eh, yo creo que hi ha dos jugadors que estan acusant fonamentalment la baixa Otamendi, que són Gallà i és high four és que se juga sí. molt fàcil tenint un tio com a Mendy darrere o al costat i això sí. és una gol senyors, pues en efecte, eh, com deia les places mos tira el temps damunt, és a dir que arriba el moment de tancar aquesta història senyor Baden, és un plaer salut a tots vinga Leiva, com sempre, gràcies. <laughs> Hasta otra, vosotros. Pla, com sempre, gràcies. Venga, tu. A l'Espa també. Senyors i senyors, nosaltres ho deixem així. Recorden, demà 3 menys quart en Levante Televisió, el murciélago amb Vicenç Sempere. Nosaltres, des de la ràdio, tornem eh, demà a les 8 i quart, perquè hi ha partit de bàsquet entre el Xarreruà i el València Bàsquet, partit d'Eurocup amb Juanma Romero i tot el seu equip i és de este programa tornem com sempre a les 11 i mitja acaba Esports 97, comença la nit gràcies, adeu i fins demà momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar. La 97